بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد معاشر الأحبة لوني درس يناني كتيكا هيجي كتاب النصيحة الولدية شاء أبو الوليد Suleiman ibn Khalaf al-Baji rahimahullah ta'ala tukisoma hunu wasia wake kwa watoto wake wawili wa fil haqiqa kama tulivyotangulia kueleza ni wasia kwa wazazi na watoto mzazi namna gani ya kumhusia mtoto na kukaa naye na mtoto namna gani anatakiwa awe ni mwenye kushikamana na hii dini asema baada ya kutueleza katika aliyotangulia al-iman billah na kufuata sharai'a za Uislamu kisha akafuatisha baada ya hapo kuambia watoto wake washikamane na Qur'ani na Sunna akasema kwa sababu Qur'ani na Sunna ndio msingi wa iman na msingi wa sharai'a za Uislamu na akafuatisha moja kwa moja baada ya kuhusia kushikamana na, na kutekeleza iman na sharai za dini akawahusia moja kwa moja kushikamana na Qur'ani na Sunna kisha akafuatisha kuwahusia kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam na kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam na kumadhimisha na kumfuata mtume sallallahu kwa kila jambo leo aingilia jambo lingine muhimu sana lenye kukamilisha msingi hunu wa uongofu asema wa ashriba qulubakuma mahabbata ashabihi ajma'in anambia watoto wake ashriba qulubakuma ah unyusheni ah moyo wenu au nyoyo zenu zinyusheni zijazeni mpiga mfano wa kunywesha yani mapenzi yamekuwa ni kama maji mwenye kiu anapopata maji ufanya nini hunywa mpaka kiu yake ikatulia basi yaambia na nyinyi nyosheni unyosheni moyo wenu mapenzi ya kupenda masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ajma'in wote hadha huwa aqidatu ahli sunnati wal jamaa mahabbatu rasulillahi ajma'in hakuna kutoa huyu wala yule kwa nini kwa sababu mtume sababu Allah subhanahu wa ta'ala alipowaridhia masahaba zake hakutoa radiyallahu anhum hakusema an ba'dihim radiyallahu anhum wa radu anhu طيب hakuna kuvua hawa wala wale na mtume sallallahu alaihi wasallam alipowataja masahaba sema la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi msitukane masahaba zangu hakusema baadhi ashabi kwa hivyo hakuna wajhi ya kutoa kuchagua ukasema hawa hawa si wataki la sisi hatuwapendi kwa kuwa nyoyo zetu zataka kuwapenda wao tuziridhisha nyoyo zetu la nuhibbuhum tunawapenda ta'atan lillahi wa rasuli kumtii Allah na mtume wake nuhibbuhum lihubbillahi lahum wa hubbi rasulihi sallama lahum kwa sababu Allah amewapenda na mtume wake amewapenda Allah subhanahu wa ta'ala ndio amewachagua masahaba dhalika Abdullah ibn Mas'ud asema nadhara Allah fi qulubi al-ibad Allah aliangalia nyoyo za waja akaona nyoyo za hawa masahaba ndio nyoyo ambayo kwamba za silihi kusuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam akawachagua hadha ikhtiyar maashara alahibba kuna mambo mawili alkhalq وماذا والاختيار الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار يخلق ما يشاء ويختار mitume waliopewa mitume utume wamechaguliwa wamechaguliwa na hii ni ikhtiyar ah lidhalika Ibn al-Qayyim rahimahullah asema ikhtiyar hii ni iko na martaba ya ziada طيب naam kuumba kuna ikhtiyar Allah huumba kitakacho si ndio kama aya ilivyotaja yakhluqu ma yasha akitakacho hii ikhtiyar ni zaidi kuliko ya kuumba huko asema hii ni ikhtiyar wa yakhtar yani Allah subhanahu wa ta'ala yuwachagua kama ni kwenye mitume yule anaisilihi kupokea utume na kutekeleza ule utume Allah subhanahu wa ta'ala anajua anapoweka utume wake ha? kama ni sehemu mfano Makka maa ghairi ile ndio inausilihi zaidi kama ni wakati unausilihi zaidi kama ni wenye kusuhubiana na mitumi wake wanaosalihi zaidi kwa hivyo kuwa wamechaguliwa kuishi na mtume sallama na kumwamini wakati ule na kumnusuru hii yatosha ni fadhila lidhalika mtume sallama alipotaja fadhila ya suhba ule usahaba tukokuwa yeye ni sahabi hakuna amali yoyote za kulingana na, na hili kiujira hakuna amali yoyote acha kufunga kwao na kusali kwao na mingine yote kule kwa wamesuhubiana na mtume basi ذلك حديث بلا سمع لا تسبوا أصحابي أه؟ فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب لا يبلغ أه؟ ملء كفه أو نصيفه لو مجوين وتطوى صداقة مفان وجبل أحد ذهاب ilikuwa kubwa mfano jabal uhud Jabal Uhud yasemekana ni katika akbarul jibal kiupana hivi si kiurefu kiupana hivi ha. sasa dhahabu iliyokuwa wizani wa Jabal Uhud si mchezo ni mali haya ya sawa mtu ayatoe sadaqa fi sabilillah huwezi kufikia sadaqa aliyotoa sahabi kujaza mkono au nusu ya ule mkono kitu gani kimefanya sadaka yake hii ni iwe ujira wake ni mkubwa kuliko ile unaotoa wewe mfano uzito wa jabali li'annahu sahabi kuliko yeye sahabi tu na kwa hivyo hapa asema ashriba qulubakuma mahabbata ashabihi ajma'in nyosheni nyoyo zenu mapenzi ya masahaba za mtume sallallahu alaihi wasallam wote kiujumla wa tafdhila al-a'immati minhum at-tahirin pamoja na kuwapenda wote tuwafadhilishe tuwatangulize wale maimamu wanne miongoni mwa masahaba Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum Abu Bakr As-Siddiq الصديق عمر الفاروق عثمان ذو النورين وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين Ali ibn Abi Talib عنده كنية فتفوت أبو التراب وغيرها نعم أبو التراب اللي نمتمع عليه الصلاة والسلام ونمويت كنية هي نعم طيب أول كيت لقب حيدر إلى غير ذلك نعم أسيما هوا ون وتنغوليزيني رضي الله عنهم ونفعنا بمحبتهم نا الله أتنفعيش نما بين يعني كل كوا بين دكواو نمنفع الله أتنفعيش نجابه هيني naam kuwapenda masahaba ni manfaa kuwapenda masahaba ni amalun salih kuwapenda masahaba ni iman kama vile kuwachukia masahaba ni madhara kuwachukia masahaba ni madhara katika dini ya mtu kuwachukia masahaba ni nifaq kuwachukia masahaba uweze ikafikia kufra na haya yote yako wazi kwenye Qur'ani na Sunna masahaba angalia كتك آية الله سبحانه وتعالى ta'ala aliposema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu man sahaba والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وكما يشوا سيما البوماليزا سما ذلك مثلهم في التوراة يعني هذو صفة زاو يعني ما صحابه ومتاجه كني توراة صفة هذو أشداء على الكفار رحماء بينهم ومتاجوا كصفة هذو كنية توراة ما يهودي وأجوا وما صحابة قبل هجي كم جمتومي ومتاجوا صفة هذو كنية ذلك مثلهم في التوراة المثل بمعنى الصفة المثل إن كوجا كمانا يصفة سينفانو صفة زاو مثلا مثل الجنة التي وعد المتقون يعني صفة الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار فيها فيها فيها تتجو صفة زاك طيب kwa sababu jana haina mfano hapo ulimwenguni huwezi kusema mfano wa pepo ile kule ni mfano wake ni la haina mfano ulimwenguni dhalika mtu msemaje fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar طيب المثل هنا بمعنى الصفه طيب الا فسمعي ومثلهم في الانجيل يعني صفتهم في الانجيل ومثلهم في الانجيل كمثل زرع زرع اخرج شطاه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار هنا محل الشاهد الإمام مالك أسمى هيني آية لدليل قوة أليكون دون تشكنا مع صحابة هذا كافر بالله الإمام مالك إمام دار الهجرة أسمى الله من وجعليه مع صحابة نكوة يذيكي na, na uzito na kuwatia bughudha nani ili hali yao ya watia dhiki nani alkufar liyaghidha bihim alkufar kwa hivyo alladhi yajidu fi qalbihi ghaidh ضد يا مصحابه imam malik asema هؤلاء كفار مش kwa masahaba maashara alahibba kuwachukia madhara bali mtume sallallahu alaihi wasallam alipowataja ansar asema man ahabbahum fahuwa almu'min ومن أبغضهم فهو المنافق حبهم إيمان وبغضهم نفاق نا آيات نشوفهم زي ما معاشر الأحبة كوني هي لي بلي هي مثلا كوني آية آيات زفي الفي إن مالي أبو بأمي يبتكانا بلا فيتا آه الله أيليزا نمنا كويا جوانيا ما أفاء الله على رسوله كأيليزا كأيليزا أمبكا akafikia na wenye kupewa wengine asema walladhina jau min ba'dihim waliokuja baada ya masahaba walladhina jau min ba'dihim yaqulun ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا usijalie kwenye nyoyo zetu ghil vifundo dhidi ya wale walioamini wa mwanzo masahaba, kwa sababu kabla hapo tutaja muhajirun na ansar. Taib, usijalie kwenye nyoyo zetu vifundo dhidi ya wale waliotangulia walioamini, lilladhina amanu wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. alimam Malik rahimahullah tena kwenye hii aya asema kuwa yule mwenye chuki na kuwachukia masahaba hastahiki kupata faidi ya Waislamu, haingizwi kwenye kupata faidi ya nani ya waislamu naam ayat fi hadhihi fi hadha maana ziko nyingi za kuonesha kuwa umuhimu wa kuwapenda masahaba ridwanullah ta'ala alayhim lidhalika abu Abu al-Walid Suleiman ibn Khalaf al-Baji hapa awahusia watoto wake na huu ni mfano na haya ni malezi yatakaniwa tuwe nayo tuwahusii watoto kuwapenda masahaba za mtume sallallahu alayhi wasallam hapa ni muhimu sana watu wasichukue malezi ya kuwafundisha watoto sira za masahaba na wema waliotangulia kupitia katika tamthiliyat zilizoko wallahi hizi tamthiliyat fiha ilhad wafiha wafiha wafiha hizi video hizi zinatengenezwa hizi sijui video ya masahaba hizi video ya risala fiha ashiya wewe kutoshe kwa kuwa imeiktiwa na wengi ni makafiri katika walioikti pale imepitishwa na mashia mwanzo ikianza kukwambia na mwisho akwambia hii risala ambayo umempata shuhra leo hii mpaka imefikia kiwango mtu utolea hoja kwenye dini yake kwamba kwani ukuona kwenye risala ha kwa hivyo uko na risala mtume akiingia alipigwa matari uko na risala risala imekitiwa na makafiri maashara alahibba imekuwa ni dalili katika dini yetu angalia ikianza pale utaja wale maactors ndio kwa sasa ni kuchukua ile majina hemu search kwenye Wikipedia angalia hawa watu wengine ni maactors wengine sijui ni ma eh, yani subhanallah ha alafu ama angalia ndani umeidhihirishwa masahaba kwa sura gani kwa sura za utashangaa aslan kaif kama muislamu aladhi tuhibu sahaba ha jambo hili liwe baridi kwenye moyo wako kuwa atoke kafiri ha achukue dauri ya sahabi mtukufu kafir aliyoekti hamza kafir hadha wala hamza achukua sahabi atakuwa dauru kwa kuwa yeye ni ammi yake mtume ya akhi muislamu wa kawaida tu akijitokeza sema mimi ni ammi yake mtume afanya afaa kuchukiwa aslan kwa huwa muslim wa hadha dhanb adhim leo atoke kafiri yeye ni ammi yake mtume na sasa kwenye jil za waislamu generation ukimtajia hamza yeye ayetoka kwenye sura yake nani yule aliyomona kwenye nini kwenye ile film ya risala hadha khalal na imekuja hii kwa sababu sisi tumeacha kutekeleza huu wajibu tumeacha sasa tumeona badala wawekewe zile tamthiliyat na movies angalia tena mtu shetani amletea kipengele si afadhali kuangalia kuangalieni kama kuangalia sinema wallahi afadhali ile sinema kuliko hii afadhali ile sinema kuliko hii masahaba daraja yao maashara alahibba ni daraja adhima adhamahum Allah adhamahum rasulillah tuachie makafiri leo wana wanawadhihirisha wanavyotaka wao wanawadhihirisha angalia paka leo kuna waislamu wangapi wanamchukia Hind binti Abi Sufyan kwa nini kwa ile dauri iliyodhihirishwa kwenye ile risala kwa eti amekula moyo wa nani wa Hamza kadhib kadhib abadan wala halikutokezea jambo kama hilo Hind radhiallahu anha alislimu na ni katika sahabiyat ni katika watu ambao kwamba yajib alaina an nuhibbahum wa nu'adhimahum wa nujillahum lakini angalia imemdhirisha kwa kuwa amekula moyo wa Hamza wala hata hakuslimu baadaye yani subhanallah ala kulli hal ma yasluhu mtu kuchukua dini yake kwenye actings hata kama wa dating waislamu na ikiwa waliote si Uislamu basi hadha akhasu akhas kwa hivyo maashara alahibba ni watoto tuwafundishe tukae na wao hawa masahaba za mtume sallallahu alaihi wasallam walivotoa katika mali yao na nafsi zao kwenye kutetea dini ya mtume dini ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyotumilizwa nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watambue cheo chao wawapende wajue kuwa kuwapenda masahaba ni dini kuwapenda masahaba ni iman na kuwachukia masahaba ni kufur na nifaq na tughyan wayatambua haya watoto wetu naam alafu anambia ambia waalzima anfusakuma husna tawili lima shajara bainahum ninyi jilazimisheni nafsi zenu kuwa na tafsiri mzuri ya yale yaliyotokezea katika kutofahamiana baina yao masahaba na ni binadamu ni binadamu kama binadamu wengine yametokezea mambo ambayo kwamba ni ya kutoelewana baina yao kama ilivyo hali ya binadamu kwa hivyo kama waislamu wajibu wetu sisi ni kuwa na tafsiri nzuri kwa yale yaliyotokezea kutoelewana na kugombana baina yao lakini si kuchukua fursa hili kuwatani masahaba na kuwakufurisha wengine hiya hadha laysa amal almuslimin hadha amal alkuffar lakini sisi tunavyojua anna sahaba تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يقال فيهم علماء ونحق زيدي ويت علماء kuliko wanafunzi wa wengine au wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wasallam na mtume alayhi salatu wasallam asema hivi إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر هي لو تأويل مزول إن التفسير مزول ألي يصيب حقي تويتكيدي أنا أجير مرمبيلي أجير وإلى اجتهاد ياكي أجير وقوة من صيب حقي ألي يقصي حقي تويتكيدي أنا أجير موجة وإلى اجتهاد na kule kukosea Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe ikiwa hii ni hadithi yatumika kwa ulama hata wa zama zetu kwa kuwa ikiwa ni alim sawa sawa na amefanya bidii kufanya ijtihad ataambiwa akipata atapata ajri mbili akikosea atakuwa na ajri moja je leo masahaba wao ndio aula zaidi na hii hadithi upate mtu achukue sijui aliyotokezea baina Ali na Muawiya ayafanya ndio darsa awafundisha waislamu ili meza chuki katika vifua vya Uislamu dhidi ya nani Muawiya khalul muslimin hadha khalul muslimin ukhti yake ni mke wake mtume sallallahu alayhi wasallam wa huwa katibul wahyi ni katika kutabul wahyi Muawiya mtume sallama alimuamini juu ya kuandika mtume hajui kuandika wala kusoma kuna kutabu wale amewaamini kuiandika wahyi mmoja wao ni Muawiya ameaminiwa juu ya wahyi yani subhanallah utapata yani mtu anaweka darsa kueleza sijui ghazu sifin sijui tumi sallallahu asema idha dhukira ashabi faamsiku fungeni ndimi zenu wakitajwa masahaba zenu tapata leo watu waweka darsa kufundisha eti masahaba walipotofautiana walipopigana na huyu alikosea huyo sijui ni hivi watu wakatoka pale na afkar za kuchukia baadhi ya masahaba huu ni upotevu maashara alhibba inavyotakaniwa masahaba wafundishe watu namna ya kuwaadhimisha kuwatukuza kisheria wafundishe watu muhanga walioutoa masahaba katika kuinusuru hii dini ndio watu wainukie na kuwapenda nani sahabata rasulillah sallallahu alayhi wasallam naam aendelea abul walid albaji rahimahullah ta'ala asema wa'taqida fi ma nuqila anhum, na yali yaliyonukuliwa kutoka kwao, sisi tuwe na uitikadi mzuri kwao, chochote kimenukuliwa kutoka kwao ha? minukuliwa mathalan, naweza nukuliwa jambo ambalo kwamba yani halilingani likanukuliwa kutoka sahaba. Awalan natahimu hal thabata hadha, labda sababu mengi ya mizusho ya urongo kunasibishwa kwa nani? wa masahaba khasatan kutoka kwa hawa ashiatu rawafidh alaihim min Allah ma yastahiqun mashia marawafidh wenye kuwachukia masahaba na kuwakufurisha masahaba wamezusha mengi mengi mengi na mengine yamepenyeza kwa waislamu min ahli sunna wal jamaa wanayaona ni mambo sawa sawa wallahi huu mlango ni khatiri mlango masahaba mengi yamezushwa kwa hivyo lolote linalokuja kwanza أما لو قام بها ليستقيم أولا لابد أن نتثبت هل ثبت هذا من جني ورونغو كذب آه. وإذا ثبت مثلا بهذه ما نحن لا نقول أنهم ملائكة وليسوا أنبياء سمع سومين صحابة يعني باليدام يحصل منهم ما يحصل من غيرهم لكنهم صحابة رسول الله طيب نالي كده لكثبيتك وكهل لمتكزيك وصحابي نعتقد الجميل فيهم نعتقد الجميل فيهم أنهم يكتبون إهدام ويصيبون ويخطئون لكن إصابتهم أعظم من خطائهم كسبك وحق نككبك لك يلمكوس وليكسيك فخطأهم مغفور في إصابتهم خطأ ياو إن بطيا تنغنيش أنا إلي إصابة ياو والمباتة نعم وأعتقد الجميل فيما نخل عنهم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي أمبيا watoto wake imepokewa hadithi kutoka kwa mtume sallama kuwa alisema la tasubbu ashabi musitusi masahaba zangu fawalladhi nafsi biyadihi mtume anaapa asema naapa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu iko kwenye mkono wake nani Allah subhanahu wa ta'ala naapa na Allah subhanahu wa ta'ala lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba lau mmoja wenu atatoa sadaqa mfano wa jabal ya uhud dhahabu iliyomzito mfano wa jabal ya uhud ma balagha mudda ahadihim wala nasifa hawezi kufikia sadaqa iliyojaa kwenye mkono wa mmoja wao mkono mwili au nusu yake yani sadaka ndogo hawezi fikia asema Abul Walid al-Baji faman la yublaghu nisfu muddihi au faman la yablughu nisfa muddihi mithlu uhudin dhahaba mtu ambaye kwamba sadaka ya mfano wa mikono yake kujaa mikono yake haifikiwi kithawabu na sadaka ya mwingine iliyokuwa kubwa zaidi ya jabal uhud fakaifa yuwazanu fadluhu vipi utajaribu kulinganisha fadhili yake na wengine wasiokuwa wao ha? au yudraku sha'uhu vipi itafikiwa hawa watu watafikiwa hali zao na cheo chao na ha? na daraja yao vipi hawa ni watu maashara alahibba bainana wa bainahum kama baina athara wa thuriya kama mfano mchanga na changarawe ukilinganisha na nini na nyota vipi changarawe zitafikia daraja ya nyota hadha la yakun abadan asema walaysa minhum ikiwa hiyo ni hali ikiwa wametoa sadaka dogo hatuwezi kuwafikia kabisa je sasa lao tutaangalia sera zao tuone walivotoa fi sabilillah ha asema walaysa minhum radiyallahu anhum illa man anfaqa alkathir hakuna hata mmoja baina yao isipokuwa ametoa mengi sana kwa ajili ya kunusuru nini uislamu mpaka kufikia roho zao pia roho zao pia walizitoa ha fi alharb ma'ashara alahibba mtu aweka mgongo wake amkinga mtume sallama na mishale yamuingia kwenye mgongo wa mayataharak ma yataharak hamu yake yote kwa mtume asifikwe na kitu كيف معاشر الاحبه baina yao ikiwa sisi leo hii wewe kuinusuru sunna ya mtume alayhi salatu wasalam mimi na wewe tuweza shindwa kwa sababu ya kuadhimisha wazee au tuliopata kwa wazee tuweza kutoa nafsi zetu ha? hawa watu maashara alahibba ni watu ambao kwamba wako na cheo cheo tofauti na chetu kabisa na hili jambo maashara alahibba la, la masahaba hili ni katika i'tiqadi ya ahli sunna wal jamaa ukiangalia kutubu al-i'tiqad za ahli sunna wal jamaa zote utapata kuna hili jambo limewekwa hubbu sahaba hubbu sahaba wajib si masala ya khiyar au kwa kuwa hii ni mustahabu la hadha wajibun shar'i ni wajib kwa aya tuliyotanguliza kusoma na baadhi ya ahadith hubu sahaba wajib lidhalika wametaja kwenye kutubu al-i'tiqad na kwa nini wataja kwenye kutubu al-i'tiqad kwa sababu kumzuka baadhi ya mapote wenye kukejeli masahaba na kuchukia baadhi ya masahaba kwa nini maashara al-ahibba hili jambo lina hatari na uzito kiasi kwa mpaka litiwe kwenye vitabu vya i'tiqad masahaba maashara alahibba ni wapokezi wa hini dini ndiyo njia ya hini dini kuwafikia waliokuja baada yao haya mapote yaliyokuja kutaka kuvunja uislamu mina zanadiqa waliangalia wakaona madamu hawa ndiyo wanukuu walionukuu hii dini kwa hivyo at'anu fihim isqatun lid lau leo hii watataniwa masahaba waambie wengi wengine walikufuru wengine walikuwa mafasiki wengine walikuwa hivi mwisho itakuwa dini yenu imenukuliwa na watu ambao kwamba si si waaminifu kwa hivyo lengo wa kusudiwa eh, kusudiwa ni dini maashara alahibba iliyokusudiwa nini ni dini لذلك ابو زرعه الرازي اسمع فالطعن فيهم اولى وتكما هوا كوا طعن واو ni aula وتستغرب اليوم انت اكفرش صحابه لما تاتي تقول هذا كا هو الذي هو الذي كفر وكفرش صحابه اسمع هاو ما كفري واو انت تكركيا انت اسمع لا اله الا الله أم امكفرش ما صحابه مبونا وكسمع ما صحابه اسمع لا اله الا الله وكم بيجي كلله يلي وكفرش ابدا هي نكونش كنا خلل في حب الصحابه والله السلف كانوا يقولون لا يحل لاحد إقامة في بلد يسب فيه الصحابة سجائز تكوكا كوني مجي مقام مصحابة تكانوا مصحابة تكانوا وما تستطيع أن تدافع كشباد وكا كوني مجي يجب أن تهجر توكا كوني مجي ماذا ترجو ناتو مجي كما هو لا تبقى إلا وأنت تدافع عن حالهم وكاو وتتيا ولنغني و ووتتيا وطعني ولو نكو طعني مصحابة وبينيش فضل زم صحابة نعم bakia kwenye mji kama huu lakini ma tastati gura mji kama huu mfaye kukaa maashara lahib nataja baadhi tu machache yaliyotajwa kwenye kutubu al-i'tiqad kuhusu masahaba tufunge na hilo kwanza at-tahawi at-tahawi rahimahullah kwenye kitabu chake al-aqida at-tahawiyya asema nuhibbu sahabata rasulillah sallallahu alayhi wa sallama نحب صحابة رسول الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نغالي فيهم أو من غير من غير ولا نفرط فيهم ولا نفرط فيهم ولا نتبرأ من أحد منهم يعني هتبتش مباكا كوا كوا بيندا بمعنى تكوا بيندا كفا كوني درجة يسيو كوا ياو ها كما بعض يا مبوتي ولبيندا بعض يا مصحابة وتشاتي wakawapandisha daraja mpaka wakawa wanawaabudu mashia wanaabudu wanamwabudu Ali ibn Abi Talib wanamwabudu Al-Hasan wanamwabudu Al-Hussein na wewe tosheka tu kwenye zile Husainiyat zao ya Hussein ya Hussein ya Hussein ya Hussein طيب na mengi yenye kusujudu kwenye kaburi ya Hussein wenye kusujudia kwenye kijiwe ambao kwamba Hussein alikufa sehemu hiyo wanavyoitakidi washia washia katika kufuriyat zao سبهم للصحابه طعنهم لعائشه رضي الله عنها لكم تهم قوه مكواكم تومي لزيني وهذا اجماع اهل السنه والجماعه امين الامام النووي كني شرح مسلم امين ابن كثير كني تفسير ياك كو اتكايم تهم عائشه نزينة هذا كافر باجماع المسلمين واسلام وط اجمع وانا يمتهم عائشه والزيني هذا كافر بالله كونين kwa sababu Allah ameteremsha aya kumi kwenye suratu Nur yomtakasa Aisha radhiallahu anha na hili tendo kuwa amesingiziwa na halikutokezea, ilikuwa ni firya ya munafiqini walimsingizia. Wasema ulama, baada ya zile aya kushuka, yoyote atakayemtuhumu Aisha maana yake yumkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala, na yuwamtuhumu Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahadha kafirun billah. Haya yote wanayo mashia bali kwenye sherehe zao wengine hutoa majibwa meusi wakayapiga mawe wakasema huyu ni Aisha li'ayadhu billah tumfia tumfanyia haddi kwa sababu mtume hakumsimamisha haddi ya zina la ilaha illa Allah ittiham li zawjati rasulillah ittiham li rasulillah wa hakusimamisha haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ittiham lillah subhanahu wa ta'ala kwa Allah ameteremsha ayat kumtakasa Aisha hum Allah tayib asema at-tahawi wala nufritu fi ahadin minhum wala natabarra'u min ahadin minhum wala hatujitakasi tukamchukia mmoja wao tukaacha kumpenda mmoja wao la wote wote alafu mbele asema sikiliza haya maneno muhimu sana asema hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan wa كفر ونفاق وطغيان هي دي عقيدة أهل السنة والجماعة الإمام الطحاوي أينكو كوني كتاب شاكي أينكو كوني كتاب شاكي طيب من جيني ني أبو عبد الله ابن بطة كوني كتاب شاكي رحمه الله تعالى أسيما نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين hata yule aliyemuona mtume tu mara moja akamwamini kisha asimuone tena baada ya hapo na akafa kwenye imani yake hadha sahabi هذا صحابي ابن حجر رحمه الله تعالى سيما الصحابي هو الذي لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على إيمانه ni yule aliyekutana na mtume sallama akawa amemwamini na akafa juu ya imani yake huyu ni sahabi kwa hivyo hata mara moja tu amekuja mathalan baadhi ya arab wengine walikuwa wakija wakisilimu kwa mtume alayhi salatu wassalam wakafundishwa dini yao wakarudi ma, mashambani kwao warubama pengine asiwahi tena kuja kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akafa hadha sahabi madam atakufa kwenye imani yake hadha sahabi asema wote ajma'in tawapenda طيب tunawapenda masahaba za mtume sallama ajma'in asema مع اختلاف منازلهم ومراتبهم اولا فاول pamoja na kuitakidi tofauti ya daraja zao tukamtanguliza na istaki kutangulizwa wa hakadha kisha akaanza kutaja ahlu badr ni watu wenye cheo zaidi waliohudhuria badr vita vya badr vya kwanza vile kisha bai'atu ridwan akaanza kutaja tofauti na maratib za masahaba almuhim ma'ashara alahibba hili jambo ni jambo muhimu sana kwa sababu hili jambo ni iman labda tuwakuze watoto wetu juu ya hili jambo na hili jambo ni wajib labda tuwafundishe watoto wetu hili jambo hawa ndio wanukuu wa hii dini labda watoto wetu wawajue walivyotoa muhanga katika kuinukuu hii dini na kuinusuru hii dini طيب ووالله هذا من أعظم أسباب زكاة الأولاد وصلاح الأولاد kwa sababu daima mtu huhitajia kielelezo katika nini katika malezi ha? na hichi ni kielelezo bora kielelezo bora kwa sababu wao walimfuata walimuiga mtu sallam walimuona walimsikia kwa hivyo wao ndio walimfuata mtume sallam bidiqa kuliko waliokuja baada yao طيب نعم tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe na haya machache wa yaj'alaha fi mizani hasanatina jami'an yawm alqiyamah allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه